Dini yako iwe ni ile iliyopatikana katika kitabu cha Allah na ile iliyopatikana katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. matendo yako yatoke humo na yasitoke katika matamanio yasitoke katika uzushi na bidaa hapo ndipo tulipoishia anasema Sheikh Saleh Allah muhifadhi يعني اجعل دينك محفوظا من كتاب عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم jalia dini yako iwe ni yenye kuchukuliwa katika kitabu cha Allah na yenye kuchukuliwa katika suna za mtume wake rehma na amani ziwe juu lake Kisha akasema wa hiya alahadithu sahihati, hizo sunna ni hadithi zilizosihi kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Amma ma jaa an ghairihi, ama yale yaliyokuja kwa asiyekuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fayundharu fihi basi hayo yataangaliwa ndani yake tabidi tuangalie wa in wafaqa alkitaba sunna ukhidha bihi ikiwa mambo hayo yataafikiana na kitabu na sunna yatachukuliwa mambo hayo wa in khalafa alkitaba sunna na akiwa mambo haya yatatofautiana na kitabu na sunna fa innahu yuraddu ala sahibihi mambo hayo yatarejeshwa kwa mwenye nayo hayatopokelewa katika dini yetu ya Uislamu wala imma tuyusuna bihadha na maimamu anahusia watu jambo hili immatu yusuna bihadha na maimam wanawachuoni wanawahusia watu jambo hili wanawahusia jambo gani kwamba waifanye dini yao kuwa ni ile iliyochukuliwa katika kitabu na sunna na makusudio ya sunna ni hadithi sahihi zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama yaliyokuja kutofautiana na hayo, basi hayo tutayaangalia. Tukiyakuta yameafikiana na kitabu na sunna tutayachukua, tukiyakuta yametofautiana hatutayachukua tukiyakuta amewafikiana na kitabu na sunna tutayachukua tukiyakuta ametofautiana hatutayachukua tutamrejeshea mwenye naye ugomvi ubaki kwa yule ambaye yeye katika nafsi yake ataona kwamba ni sawasawa tu tendo lake kuchukuliwa hata kama litakhalifiana na kitabu na sunna mtu aina hiyo ugomvi utabaki kwake kama yule ambaye anakusudia dini basi maneno hayo tumehusiwa sana na maimamu wakubwa na miongoni mwa maimamu aliyotuhusia ni imamu huyo aliandika manzuma hii alimam Ibn Abi Daud rahimahullahu ta'ala الإمam Ibn Abi Daud rahimahullahu tabaraka wa taala ametuhusia hilo na asema yakulu Imam Shafi'i rahimahullah Imam Shafi Imam Shafi'i ni Imam Shafi ha sema lugha ya Imam Shafi afahamika na wengi mpaka awamu watamjua Imam Shafi anasema Allah mrehemu Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i rahimahullah ambaye ni mmoja katika wanawachuoni wanaokubalika katika Ahlus sunna wal jamaa naye ni katika wanawachuoni wanne madhehebu zetu madhehebu ya Shafi'i madhehebu ya Hanabila madhhabu ya Malikia na madhhabi ya Hanafia. Sasa imamu huyo anasema idha khalafa qawli qawla rasulillah sallallahu alayhi wasallam, maneno yangu yakitofautiana na maneno ya mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu lake, fakhudhu biqawli rasulillah sallallahu alayhi wasallam, chukueni maneno ya mtume rehma na amani juu lake, wadribu biqawli urda alhayat na kauli yangu mnipige katikati ya ukuta au kauli yangu mnipige ukutani ah, maneno pia yanatia nguvu ah, yanatia nguvu usia tuliosiwa na alimamu Ibn Abi daud rahimahullah ta'ala wa din kitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu kwa kitabu cha Allah fuata kitabu cha Allah dini yako ichukue kwenye kitabu cha Allah na uchukue dini yako kwenye sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya hivyo utaokoka na utafaulu kutuchukue huko na tusichukue sehemu nyingine wazi na akija mtu akipinga tunasema Imam Shafi naye akasema eh? Imam Shafi akasema kauli yangu tofautiana kauli ya mtume ichukueni kauli hiyo ya mtume sallam na yangu muipige ukutani hapa ni, ni, ni, ni, ni hii ni radi juu ya wale ambao wanaofanya bid'a kisha wakinasibisha bid'a zao na kauli ya al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala kauli ya Imam Shafi rahimahullah miongoni mwa bidaa hizo kama bida ya kunuti katika sala alfajiri wao wanasema kwamba sisi ni mashafi lazima tukunuti nasema sawa kauli hii ikiwa ni kauli ya mashafi lakini kauli hiyo imeafikiana na kitabu na sunna la imekhalifiana na kitabu na sunna ikiwa kama imekhalifiana na kitabu na sunna Alimamu Shafi rahimahullah anasema chukueni kauli hiyo mwipie kwenye ukuta na mchukue kauli ya Allah iliyopo ni kitabu na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hii ni qaulul fasl, ni kauli yenye kutoa ugorofi na ugomvi kwamba watu walioshindwa kufuata kitabu na sunna wakaegemeza matendo yao kwenye kauli ya alimamu Shafi'i rahimahullah ta'ala Imam Shafi'i kisha sema maneno yake mashuhuri na maarufu kwamba wanatakiwa wayachukue maneno yake wayapige ukutani na wachukue maneno ya Allah na maneno ya mtume yafanyika Naelewana? Eh? Naam. Angalia maneno ya katika hashi hapa anasema unzur aqwal al-a'immah fi al-hadd ala al-akhdh bil hadith wa lafdh ma khalafahu min al-aqwal wal ara angalia maneno ya maimamu katika kuhimiza kuchukua hadithi na kubeza yale yaliyokhalifiana katika kauli na rai fi qawaid at-tahdith katika kanuni za kuhadithia wazi في قواعد التحديث للقاسمي كقاعده او قانون ذاك حديثيه جاء الامام القاسم رحمه الله تعالى كذلك ان فيها لقد نطقنا ketika سير اعلام النبلاء جاء امام الذهبي كذلك الرد على الاحناف على الرخنائي كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى kadhalika katika ilamu almuwaqqi'in hii ni kuonyesha kwamba watu wanatakiwa washikamane na kitabu na sunna wanawaachane na maneno ya aima pale ambapo atakapokuwa wamekhalifiana na kitabu na sunna na alimamu Malik pia anasema يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى أي مالك بن أنس kulluna raddun wa mardudun kulluna raddun wa mardudun illa sahiba hadha alqabr sote ni wenye kurejeshwa kauli zetu isipokuwa mwenye kaburi hili kauli ya yeyote katika sisi ikija inaweza kurejeshwa isipokuwa mwenye kaburi hili na Imam Malik anasema na haya ipo ipo ipo ipo katika katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao pembezoni kuna kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huko akiwa anaashiria alipolala kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani hapo anakusudia mtume wasallam lianahu kana yudarisu fil masjid an-nabawi kwa yeye alikuwa akifundisha katika msikiti wa mtume فيقول إلا صاحب hadha alqabr kwa anasema isipokuwa bwana mwenye kaburi hili farasul la yuraddu alayhi abada sawa mtume sallallahu alayhi wasallam kauli yake hairejeshwi hata siku moja kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam hairejeshwi wa inma yuqbalu qawluhu alayhi salatu wassalam hakika si vinginevyo itakubalika kauli ya mtume inakubalika kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam amma ghairuhu ama asiyekuwa mtume fa inna fa in wafaqa alkitaba was sunna ukhidha bihi kauli asiyekuwa mtume ikiwa itakalifia itawafikiana na kitabu na sunna itachukuliwa kauli hiyo wa in khalafa na ikikhalif kitabu na sunna basi kauli yake yuraddu itarejeshwa wazi eh? haya ni maneno ya al-Imam Malik rahimahullah al-Imam Abu Hanifa Imam Abu Hanifa pia naye ana maneno yake huwa awal al-amirati al-arba naye ndio mwanzo kiumri yeye ndio mkubwa katika wale maimamu wanne rahimahullah ta'ala yakula anasema injal jaa alhadithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithi kija kutoka kwa mtume manamani za juu lake fala rasi wal sisi tutaichukua moja kwa moja bila kupinga fala ras tutaichukua kwa kichwa na macho eh hadithi hiyo tutaichukua moja kwa moja bila kuipinga واضح وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك pia ikija hadithi kutoka Mtume sallam faala rasu al-ain bado tutaichukua bila kupinga wa idha jaa al-hadithu an at-tabi'in na ikija hadithi kutoka kwa matabi'in fahum rijalun wao ni wanamume wa nahnu rijalun na sisi ni wanamume wadha eh? maana haya Imam Shafi eh, Imam Abi Hanifa rahimahullah wao hao matabiina ni wanamume na sisi pia ni wanamume yani alladhi jaa an ghairi llahi wa rasulihi wa ashabi yundhar fihi ndo maana yake kwa maneno ambayo yamekuja kwenye hayakuja katika kitabu na wala hayakuja kwenye sunna za mtume wasallam wala hayakuja kutoka kwa masahaba wake maneno hayo ni lazima yaangaliwe yachunguzwe walau kana anasema walau kana jaa min anasema walau kana man jaa anhu min afdali nnas hata kama yule ambaye maneno haya yamekuja kutoka kwake ni katika watu bora kuliko wengine walau kana min at hata kama ni katika watu waliokuja baada ya masahaba fa in wafaka alkitaba wassunnata akhadhna bihi ikiwa maneno hayo yataafikiana na kitabu na sunna tutachukua wa in khalafa taraknahu na ikiwa maneno haya yatakhalifiana na kitabu na sunna hayo maneno sisi tutayaacha haya maneno hata tayaja tutayashika tutayafuata kwa tunatakiwa tuwe katika mtiririko waliokuwa nao aima hawa tuwe katika mtiririko aliyokuwa nao aima hao. nafikia wakati mtu akitaka kudai kinyume na hivi unamwambia wewe madhehebu yako ni madhehebu gani mimi shafiia na ikiwa wewe ni shafiia basi wajibu alaika ni wajibu kwako wewe kumfuata Imam Shafii katika misingi aliyoweka katika kauli sababu Imam Shafii ni mwanadamu inawezekana alisema neno kwa kutokulijua au kwa kukafilika au lile neno hakulipokea katika usahihi wake mathalan ametumia hadithi iliyokuwa dhaifu wenzake wakagundua kwamba hadithi hiyo ni dhaifu kwa hiyo ukichukua moja kwa moja ili mradi Imam Shafi kasema utakuwa unafanya makosa kwa sababu yeye mwenyewe kishaweka qaid kwamba maneno yangu yakitofautiana na kitabu na sunna hayo maneno yapigeni kwenye ukuta na mchukue maneno yaliyomo ndani ya kitabu na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Oh, ukiwa utapinga hilo utabaki ukaramsi ha? karamsi sema kwamba fulani ni mkaramsi huwa yeye anaongea zake tu akishika maiki basi anasema wenye kumwelewa anamwelewa wasimuelewa wanachukua viatu vyao wanakung'uta wanaondoka wazi naam aliza kauli ya mwisho kauli ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Imam Ahmad naye anasema Ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu. Nashangaa staajabu kwa watu ambao wamezijua hizi isnadi. Na isnadi ni silsilatu rijal almusilatu ila almatn Ni mtiririko wa maneno e, wa watu wanaokufikisha wewe katika matini ya maneno ima ya mtume au ya sahaba au tabi'i kulingana na yale maneno yatakapokuwa yanaishia wazi kwa anasema al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu yadhhabuna li ra'i Sufyan ay Sufyan ath-Thawri afaqihu al-Imam al-Jalil anastaajabu kwa watu ambao wanajua isnadi na usahihi wake kwamba hadha isnadu muttasilun isnadi hii ni muttasil بنقل العدل تام الضبط الذي سلم من الشذوذ والعلة amenukuu katika isnadi hii watu ambao ni waadilifu waliokuwa na hifdhi nzuri na waliosalimika na shudhudh na illa katika yale ambayo walioyanukuu na katika zile hali zao wazi qala anasema wallahi wallahu ta'ala yakulu na Allah tukufu anasema falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi wawe na tahadhari wale ambao wanaokhalifiana na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume anaamrisha jambo wao wanatofautiana naye antusibahum fitnatun isije ikawapata fitna au yusibahum adhabun alim au ikawapata adhabu yumizayo eh, na hii ni dalili ya kwamba mtu kukhalifu kitabu na kukhalifu sunna za mtume sallam ni sababu ya mtu kupata mitihani watu wanapata na mitihani mingi sana bila kutambua mitihani natoka wapi lakini miongoni mwa sababu za watu kupatwa na mitihani katika maisha yao kwanza hapa duniani kabla ya akhira ni watu kukaa mbali na mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam watu hawa wamepewa wametahadharishwa eh wametahadharishwa kwamba haufai wewe kukaa mbali haufai kukaa mbali na mafundisho ya bwana mtume sallallahu wa ila itakupata fitna au adhabu ya mizaa wala juza kuzu kauli al-fatih haifai kuchukua kauli ya wanawachuoni eh, faqihi tambuzi wa masala ya sheria mahma balagha min alfiqh wal ilm wa hali yote ambayo atakuwa amefikia katika elimu hiyo ya fiqh na elimu bilumu illa idha kana mabniyan ala dalilin sahih so pale ambapo kauli yake itakuwa imejengeka juu ya dalili zilizokuwa sahihi mtu akileta jambo tunamuuliza ma daliluka ala hadha dalili yako ni nini juu ya jambo hili ikiwa dalili yake itakuwa imeendana sambamba ya e, kauli yake imeendana sambamba na dalili atakayotoa basi tutaichukua kauli yake kwa kuzingatia ile dalili ama in kana mukhalifan lidalil fala yukhadhu bih ama akiwa anakhalifiana na dalili basi haitochukuliwa kauli yake liannahu la qawla li ahadi ma qawli rasul sallallahu alayhi wasallam kwa sababu haichukuliwi kauli yoyo, ya yeyote pamoja na kauli ya mtume rehma na amani ziwe juu lake eh? kauli yoyote kauli ya yeyote haichukuliwi pamoja na kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam qala ta'ala ya alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim wazi kenyi mlioamini msitangulie mbele ya Allah na mtume wake kusema maneno ambayo hakuyasema Allah na kutoa hukumu ambazo hakuhukumu Allah na kusema maneno ambayo hakuyasema mtume na kutoa hukumu ambazo hakuhukumu mtume kisha akasema la uh, wattaqullaha na muogopeni sana Allah inna Allah samiuun alim ika Allah ni, ni kusikia na ni mjuzi ika Allah ni samiuun na alim Allah ni msikivu mwenye kusikia na ni mjuzi hii ilikuwa ni maana iliyobakia katika sharh pana aliyotupa shekhe wetu Sheikh Saleh bin Fauzani al-Fauzani hafidhahullahu ta'ala katika kusherehesha huu beti wa din bi kitabillahi wa sunani allati atat ar rasulillahi tanju wa tarbahu baada ya ubeti wa kwanza ambao alikuwa mualif rahimahullah ta'ala ana amrisha akisema tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku la'allaka tuflihu wazi kwa hizi beti mbili hizi tunafahamu ya kwamba muallif rahimahullah ta'ala alikuwa anatunasihi na kutuhusia tushikamane na kitabu cha Allah na kufuata dini ya sawasawa na tusiwe ni watu wa bid'a ili tuweze kufaulu wazi sio ni watu wa bida ili tuweze kufaulu kisha akawa anamalizia kwa kusema tufuate dini yetu kwenye kitabu cha Allah ambayo hii ni, ni, ni tatizo kubwa katika jamii zetu kwamba mtu namkuta anataka dini aitoe kwenye fikra zake dini atoe kichwani kwake dini inachukua inachukuliwa kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala kadhalika tufuate sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kwa maana kuyafanya matendo yetu yao yanachukuliwa humo kwenye kitabu na kwenye sunna na si kuchukua katika matamanio kuchukua katika bida na vitu ambavyo vilizozusha ambapo watu wengi wameathirika na hali hii watu wengi wameathirika na hali hii na sisi tukiwa katika jamii za watu hao ha? tukiwa katika jamii za watu hao wajibu kwetu sisi ni kuwafikishia ujumbe huu wazi kwamba watu siku zote washikamane na kitabu kadhalika watu siku zote washikamane na nini na sunna na wala wasiwe watu wa bid'a ili waweze kufaulu wala wasio watu wa bid'a ili waweze Mwalimu rahimahullah ta'ala baada ya kumaliza usia huo watu kushikamana na kitabu na sunna na kuwakataza watu wasiwe ni watu wa bid'a ili waweze kufaulu akaleta katika ubeti watatu sawa itikadi ya wema waliotangulia katika maneno ya Allah tabaraka wa taala eh? hapa anasema aqidatu salafi fi kalami azza wa jalla sawa itikadi ya wema waliotangulia katika maneno ya Allah tabaraka wa taala hapa nataka niwafahamisheni kitu kimoja katika miezi mani sita au mwaka tuliwahi hapa kwa mzee Masunga kuelezea masala mazima ya sifa za Allah eh? tukiwa tuna sherehesha ile aya katika suratu almulk mulk tabaraka alladhi biyadihi al wa ala kulli shay'in qadir katika kusherehesha neno baada ya neno sawa aya pili Allah anasema aya katika aya katika aya hiyo hiyo neno baada ya neno mpaka tulipofika بيده الملk sawa biyadihi almulk hili neno likawa hapa mwanga hapa ilileta tabu sana eh imeleta tabu natokea baadhi ya watu nasema kama tumeletewa dini mpya wanamfananisha Allah na kiumbe wanasema kwamba Allah ana mkono sawa eh? wanasema kwamba Allah ana mkono mkono Allah ni kadha ni kadha akasema maneno mengi lakini bahati nzuri nadhani uwezo wao kwa ni mdogo wakasubiri shehe lao subiri shehe lao wakamshtakia shehe naye bila kutumia busara akaanza kupaparika eh, kaza kupaparika mbao oh, haifai hii jambo liko hivi na vile lakini tulichokuwa sisi tunakikusudia tuna pale tulikuwa tunakusudia kuthibitisha sifa za Allah tabaraka wa taala alizozithibitisha yeye mwenyewe ndani ya kitabu chake kwa nafsi yake sema biyadihi mulku tabarakallazi biyadihi almulk ni nani ambaye mikononi mwake kuna ufalme ni Allah ikiwa Allah ndiye ambaye mikononi mwake kuna ufalme bimaana Allah anasifika kwa sifa ya nini ya mkono sisi tunasemaje hapa tuseme hivyo kama jinsi alivyosema ya Allah tabaraka wa taala na hii natiliwa nguvu na kanuni za Ahlus Sunna wal Jamaa kwamba أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء الله سبحانه وتعالى كلها تدل على الذات والصفات كلها تدل على الذوات والصفات وما majina الله تبارك وتعالى يوتي taala yote ذاتي الله na yote yanajulisha sifa za Allah tabarak wa taala wazi na ikiwa majina hayo ni mutaaddian majina hayo pia yatakuwa yanajulisha kwenye al-atharu al-mutarattab ala madha alaiha ay ala hadhihi al-asma na ikiwa ni asmaul lazim maana itaishia hapa katika dhati na sifa kwa kitaja جينا لالله تبارك وتعالى تجا جينا الله تبارك وتعالى بس نجيوه معانا جينا هيلو يتكون نجلش ذات الله فذلك يتكون نجلش صفة زا الله تبارك وتعالى واضح لكن pili majina ya Allah tabarak wa taala yote ni mazuri asma Allah subhanahu wa majina ya Allah tabarak wa taala yote ni ni mazuri wazi kwa hiyo Allah tabarak wa taala akileta jina katika majina yake ndani ya kitabu au Mtume sallam akaleta jina ndani ya sunna zilizokuwa sahihi basi sisi tunaamini kwamba hatutakiwi kutumia akili hatutakiwi kutumia akili katika kuthibitisha yale majina au hatutaki kutumia akili kuthibitisha zile sifa tunatakiwa tuangalie tu kwamba sifa hizi au majina haya yamethibiti katika kitabu au sunna basi tukishaona kwamba yamethibiti basi sisi kazi yetu ni kukubali amiruha kama jaat yapitisheni hayo majina na sifa za Allah tabarak taala kama yalivyokuja au kama zilivyokuja min ghairi takyifin bila kuleta kaifia au tawili au taharifi au kuleta tafsiri nyingine isiyokuwa hiyo au kuyapinga au tashbihi au tamthili au kushabihisha au kumathilisha hivi ndivyo ambavyo tunakuta katika itikadi yetu sisi ahlu sunna wal jamaa na ama watu wenye kukanusha sifa za Allah tabaraka taala hao ni watu wa bid'a kama vile mu'tazila asharia na wengineo katika katika hao ambao wao wanapinga sifa za Allah tabaraka wa taala. Baadhi yao wanapinga zote na baadhi yao wanapinga baadhi, yani nyingi katika sifa za Allah tabaraka Kwa hiyo miongoni mwa sifa za Allah tabaraka wa taala ni alkalam. Wazi? Miongoni mwa sifa za Allah tabaraka wa taala ni nini alkalam yani kuongea Allah subhanahu wa ta'ala yuktasafu bimadha bi sifati al-kalam au yatasifu bi sifati alkalam anasifika kwa sifa ya kuongea Allah tabarak na sisi hili tunalipata kutoka kwenye kitabu na sunna lakini hii ndiyo itikadi ya wema waliotangulia tukisema itikadi ya wema waliotangulia tunakusudia nini tunakusudia masahaba ma tabi tabi'in wazi katika yao masahaba wote walikuwa wanaitakidi kwamba Allah anasifika kwa sifa ya nini ya maneno anaongea Allah tabaraka taala na maneno ya Allah tabaraka wa taala dhati yake ni qadim dhati ya maneno ni qadim sawa na ama ahadul kalam sawa ama ahadul kalam yani yale maneno neno moja moja au baadhi ya maneno kule kuteremka kwake kusema kwake Allah tabarak wa taala jadidi haya kama jinsi wasema ulama sunna wal jamaa kwa maneno ya Allah tabaraka wa taala takallama eh takallama Allah tabaraka wa taala aliongea huko sawa azalan huko eh kusikokuwa na mwanzo wala zalu yatakallam tabaraka wa taala sawa eh na mpaka sasa bado anaongea Allah mtukufu sawa kuongea kwake Allah wa taala hakuna mwanzo wala wala hakuna mwisho tabarak taala hii itikadi ya kuongea hii hii itikadi ya kuongea ndio itikadi ya wema waliotangulia ambao wameitoa wapi wao wametoa kwenye kitabu cha Allah na wametoa kwenye sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tunakwenda sasa sawa Hapa anasema aqidatu salaf fi kalami Allah azza wa jalla. Anasema al-Imam Ibn Abi Daud rahimahullah wa kul ghayru makhluqin kalamu malikina. Bidhalika dana al atqiyau wa afsahu. Sawa? Sema anayeamrishwa nani hapa? Mimi na wewe. Kwa hiyo watu wa bid'a watakasirika lakini kusema sisi tutasema. Usia huu tumeusiwa na ulama wetu sawa eh nabii daud tunasema amezaliwa mwaka gani cha sawa eh eh la la eh Mia tatu kumi na sita ni mwaka aliokufa. Mia mbili 240 ah sawa eh? huyo imam amezaliwa mwaka wa mia mbili na arobaini amekufa mwaka wa mia tatu kumi na sita sawa eh? kufa mwaka wa mia na mia sawa hasa wakul ghairu makhluqin kalamu malikina kwa maana haya anatuambia shekhe miaka hiyo 230 hijria na hijiria na leo tuko mwaka wa elfu moja na na thelathini na tisa tuseme maneno haya mwaka wa mia mbili sawa na thelathini yani katikati hapa ya thelathini mpaka sita ndio maneno haya yanasemwa ko sitakaa kivi sitasema tutasema au tuwezi kuchagua sehemu ya kusema au tuseme Mwanga tuseme Ujiji au tuseme wapi yaani sehemu yoyote ukitokea munasaba wa kusema itikadi yetu si tutasema na tunasema kwa sababu ndio itikadi yetu na tunamtaka yule ambaye naye anayedai kwamba hii ndio itikadi yake naye afahamu hili ayafahamu ili tushirikiane katika kuitakidi hivi wazi na asema kul ghairu makhluqin kalamu malikina na sema hayakuumbwa maneno ya Mola wetu eh malik malikina ni nani ni Allah tabaraka wa taala katika majina yake anaitwa al-Malik ملك واضح نعم mfalme malik يوم الدين مالك يوم الدين او au malik الدين Allah ndio mfalme wa siku ya mwisho siku ya kiyama kwa hiyo ghairu makhluqin kalamu malikina maneno ya Mola wetu hayakuumbwa kwa kwanza hapa tumethibitisha kwamba Allah anaongea sindio kwa sababu maneno tumeyegemeza kwa Allah tabarak wa taala melane na tukisema kalamu mufrad mudaf ya ummu kalam malikina المفرد المضاف يعم ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف sawa kalamu maliki maneno yake yote ambayo imenasibishwa kwa Allah tabarak wa taala hayakuwa anasema bidhalika dana al-atqiya'u wa afsahu sawa bidhalika ay bi anna al-qur'ana ghayr makhluqin sawa bidhalika ay bi anna al-qur'ana ghayr makhluqin ya kwamba qur'ani haikuumbwa sawa ها دان الاتقياء ay intaqada al-atqiya'u min al-a'immati hadha al-qawl wameitakidi sawa wacha جمع al-atqiya'u jamu madha wameamini wacha Mungu katika maimamu wameamini kauli hii wameitakidi kauli hii kwamba maneno ya Allah hayakufa kwa kesho na kishukuta mtu akisema kwamba ah wamemfananisha Allah maana anaongea kama mwingine binadamu kusema hayo maneno ni nini? sisi tumesema maneno ya Allah hayakuumbwa lakini hatukusema kwamba yanafanana na nani na mwanadamu kwa ujahili wako wewe ndio umekupelekea ufikirie sawa hayo ambayo unaoyasema lakini hayo maneno hayakutoka kwenye vinywa vyetu sisi mefahamiana eh eh kama mtu anaweza kawa uelewa wake ni mdogo akataka kufikiria sifa za Allah na majina ya Allah akataka kuya kuya kuya kuya kuya, kuya pima na akili zake na ufahamu wake akaacha kitabu na akaacha nini sunna na ukiona ubeti huu umekutatiza basi ujue ndiyo maana al-Imam Ibn Abi Daud mwanzo akasema tamassak bihablillahi واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح سواء ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتبرك حتى كي فاتا نشاك حتى ما ينهاية نمت وسنة ونمت وبدا نشاك ما نمت وبدا سواء نحن قلت بتهي يا مؤنزو kwa sababu anajua beti hii itawatatiza wale ambao wanafata matamanio ya nafsi zao wanataka hukumu mambo kutumia akili zao wazi hapana anza kwanza na mtu ashikamane na mzigo huu huu mzigo ukiweza kubeba huku kutakuwa ni kwepesi ile matakiwa mfahamu kama wakati mwingine unaona watu wanahangaika au wanapaparika kwa sababu gani ni kwa sababu ya kwamba wameshindwa kuyabeba maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wameshindwa kubeba maneno ya Allah tabaraka taala, wameshindwa kuyafahamu, wameshindwa kuyajua. Waliposhindwa kujua sunna, kujua kitabu, wakawa wanawaparika, wakawa wanahangaika, wanajisemea semea tu, wanahukumu mambo tu na wanalaumu tu bila kujua kwamba yule kasema, kasema kwa kuegemeza katika nini? Katika kitabu, akasema kwa kuegemeza katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidhalika ay bi anna al-Qur'ana ghayr makhluq kwamba Qur'ani kitendo cha kwamba Qur'ani haikuumbwa jambo hili danal atqiya wacha Mungu katika maimamu waliotangulia huko wao wanaitakidi kauli hii kwamba Qur'ani ghairu makhluq hani maneno ya al-Imam al-Bukhari kina al-Imam al-Barbahari Imam Muslim wazi na wengineo wengi wakina Ibn Khuzaima na wengine wengi katika aima ndani ya vitabu vyao wanaitakidi hivyo na baadhi ya hao katika aima bali wamfikia hatua ya kuwakufurisha wale walikusema kwamba Qur'ani imeumbwa wale kusema Qur'ani imeumbwa wakisema kwamba mankala qala anna al-Qur'ana makhluq faqad kafara yeyote atakayesema kwamba Qur'ani imeumbwa basi mtu huyu atakuwa na ni kwa sababu ukisema kwamba Qur'ani imeumbwa maana yake umekanusha kwamba Allah haongei kwa sababu Allah maneno yake haiwezi kuwa kiumbe au unaweza ukasema kwamba Allah katika sehemu yake miongoni mwa sifa zake ni makhluku miongoni mwa sifa za Allah ni nini makhluku kwa sababu Qur'ani eh, maneno ya Allah tabarak wa taala ambayo ni Qur'ani ni sifa miongoni mwa sifa za Allah tabarak wa taala tumekuja sehemu nyingi wakallama Allah Musa takliman wazi kwamba Allah tabarak wa taala alimongelesha Musa moja kwa moja biduni wasita naam wa asahu دعنا الأتقياء wameitaki hivyo wacha Mungu katika maimamu kauli hiyo waafsahu ay waadhaharuhu linnas wakawa wameidhihirisha kauli hii kwa watu yani wamewaambia watu kama Qur'an ghairu makhluq na mwanzoni huko hawakuwa wakisema Qur'an ghairu makhluq walikuwa tu wasema Qur'an kalamullah walikuwa naishia hapo Qur'an kalamullah wazi mpaka katika kauli za baadhi ya imma kibari imma ahlus sunna wal jamaa maneno yao ya mwanzo akisema kama man qala anna man qala anna alquran ghair makhluq fa huwa mubtadi atakayesema kwamba quran ghair makhluq fa huwa mubtadi kwa sababu haina haja kusema kwamba quran ghair makhluq sababu unaposema quran ghair makhluq biduni munazi unakusudia nini kana kama kuna mtu ambaye anasema qurani makhluq sasa kabla ya huyu mtu kusema quran ghair makhluq wewe ukianzisha jambo hili maana wewe ni mtu wa ambaye umezisha kitu hoja kitu anakuwa kipo katika Qur'an na katika Sunna inafahamika kwa maneno ya Allah tabarak wa taala sifa zake na sifa za Allah haziwezi kuwa ni kiumbe ukisema sifa Allah ni kiumbe mkufuru kwa sababu umemsifu Allah tabarak wa taala sifa ya nini nafahamu shekhi kwa wamedhihirisha hili baada ya kupatikana makundi yaliyoanza kudai kwamba Qur'an ni makhluk katika kupingana nao ndio tuna ndio tukapata kauli za ulama wetu wakisema kwamba Qur'an ghairish kalamu kalamullah munazzal min indihi ghair mahdhuf ni maneno ya Allah yaliyoteremshwa kutoka kwake Allah tabaraka taala na hayajaumbwa wazi ya jamaa basi tunasema sisi tunasema hivi ha kuna watu takasirika kasirikeni mpaka mfe tutasema kama yashasema tangu zamani bwana eh miaka zaidi ya 1000 ishasemwa sisi tunashinda alivyosema na kati hii dini tunapokezana kama kijiti asirikeni mpaka anze sisi tutasema kwa sababu hii ndio itikadi yetu akipinga rafidha khalas nasema huyu ni rafidhi kafir huyu ni kafiri la karamata lahu hana utukufu lakini upinge wewe ambaye unaidai kama ni katika ahlu sunna nasema una matatizo ima utakuwa ni jahal ujinga au utakuwa ni hawa na shahawati matamanio na zako na unataka labda cheo unataka watu kusifu unataka watu kala tutakuombea kwa Allah tabarak wa taala akupe hidayah sawa kuombea kwa Allah tabarak wa taala akupe hidayah sababu Sheikh Ubaid rahimahullah eh, hafidhahullah Ubaid Jabir anasema katika ile sharhi yake ya شرح عقيدة المزني شرح السنة للإمام المزني kwamba ahlus sunna wal jamaa wanamwangalia mukhalif katika nadhara mbili eh wanamwangalia mukhalif yani mtu aliyokhalif katika macho ya aina mbili jicho la kwanza ni jicho la shafaka jicho la, la, la huruma kwa mtu yote aliyokhalif dini unamwangalia kwa kumhurumia kwamba ujitahidi kwa njia ya aina yoyote ili mradi siku moja atoke kule aliko aje wapi aje huku kwenye njia ya sawasawa sawa jitahidi utumie hikma utumie busara kwamba mtu wa bid'a atoke kule wazi atoke kule kwenye bid'a aache bid'a awe ni mtu wa sunna hii ni nadhara ya kwanza nadhara ya pili nadhara ya adhab jicho la adhabu wa iqab na hii anaangaliwa yule muani mtu ambaye hili la kwanza anaangaliwa yule ambaye sio muani mtu ambaye ni mjinga maskini ya Mungu hajui chochote yeye anafata bendera pata upepo imma sawa jicho la pili nadharat adhab alsunna anamwangalia mukhalif jicho la adhabu kwa yule ambaye tayari kishafahamishwa kishaonyeshwa kishatahadharishwa kishafundishwa ametikia kila siku kwamba jambo hili ni haramu halifai yeye akasali mimi nitafanya bwana dalili zinasema hivi anasema mimi bila dalili nitafanya sawa tunamwangalia kwa jicho la la adhabu kwamba huyu ni katika wale ambao Allah tabaraka wa taala amewaahidi kuwaadhibu sawa wanastahiki kuadhibiwa na Allah tabaraka wa taala na mtu huyo atakapokuwa ameangaliwa kwa jicho la adhabu upande wetu sisi tunakuwa na ususuwavu kidogo kwake yeye na sawa akipinga sisi tuna piga radi kumtahadharisha ili watu wasidanganyike na yale ambayo anayofanya ndio utakuta kwamba wakati mwingine tunakuwa pole na wakati mwingine tunakuwa wakali lakini hawa watu hawa wametofautiana hata katika hali zao hata kama wote wako katika bid'a yani wanafikiana katika bid'a lakini zile hali zao zimetofautiana zilipotofautiana hali zao macho yetu sisi yakawa yanawaangalia katika hali tofauti huyu tunamhurumia na huyu hatumhurumii هاي منين يا شيخ عبيد الجابري الله يحفظه كتك شرف السنة للمزني ها شرف السنة للإمام المزني الشافعي رحمه الله تعالى نعم Please, yeah, that's Katika sharha anasema Sheikh Fauzani Allah wahifadhi min aqidati ahli sunnati wal jamaati katika aqida ahli sunna na jamaa min as-sahabati wat tabi'in katika masahaba na matabi'a na mantabi'ahum na waliowafuata hao katika itikadi zao hawa annahum la yashukuna bi anna al-Qur'ana kalam Allah haqiqatan kwamba hawa, hawana shaka kwamba maneno ya uh, Qur'ani ni maneno ya Allah tena kwa uhakika. Qur'ani maneno ya Allah tena kwa uhakika. Takallama Allah bihi azza wa jal Allah ameongea kwa maneno hayo. Wa auhahu ila Jibril alayhi salam, na akateremsha kampa wahi Jibril Fasami'ahu Jibrilu minallah. Sawa, wahai wa kwanza. Jibril akasikia haya maneno kutoka kwa Allah. Wanazala bihi ila Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Jibril akateremka na maneno haya kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waballaghahu Muhammadun ila al-umma. Hapo malaika balaghahu au balaghahu ballaghahu eh بفتح اللام سير نعم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم الى الامه na Muhammad alipoyapata maneno hayo kutoka kwa Jibril akawa ameyafikisha kwa nani kwa umma wake umma wake kafikisha eh qala ta'ala dalili ya hili ni maneno ya Allah katika suratu shuara aya mia na tisini na mbili mpaka tisini na tano wa innahu latanzilu rabbil alamin. Qur'ani ni mteremsho ulioteremka kutoka kwa Mola kwa walimwengu. Nazala bihi, ameteremka na hiyo Qur'ani, arruhu alamin roho mwaminifu asiyezidisha wala asiyepunguza. Kila alichopewa ndicho hicho hicho anachokifikisha bila kuzidisha bila kupunguza. Nani Jibril alayhi salatu wassalam ndio aliteremka na Qur'an. Kisha kusema Allah ala qalbika kateremka na hayo maneno kwenye moyo wako, kayateremsha kwenye moyo wako, yaingie humo, wazi, litakuna minal munzirin ili wewe Muhammad uwe katika watu ni kuwaonya watu na mambo mabaya bilisani na arabiyin mubini kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa wazi kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa wazi ambayo anafahamu kila Mwarabu anafahamu kila Mwarabu ambaye atatatizika na na Qur'ani hiyo na maneno hayo atakuwa na matatizo kidogo katika nini katika lugha ya Kiarabu sawa Kwa hiyo Qur'ani hapa tuna, tuna, tuna, tunaona kwamba la tanzilu rabbil alamin. Ni uteremsho kutoka kwa nani? Kwa Mola wa ulimwengu. Ni nani Mola wa ulimwengu? Allah Tabaraka wa Taala. Sawa. Imenasilisha Qur'ani kutoka kwa Allah. La tanzilu rabbil alamin aitakallama bihi wa nazala min indi subhanahu. Kwa Allah yeye ndio kaongea sawa بالقرآن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن yeye Allah ndiye ameongea kwa Qur'an kwamba hii Qur'an hii tunaoisoma ni maneno ya Allah ambayo yeye Allah ameongea maneno hayo wanazala min indihi na yameteremka maneno hayo kutoka kwake yeye subhanahu wa ta'ala hiyo moja nazala bihi ruhul amin ay wa huwa jibril almuwakkal bilwahy Ateremka na maneno hayo roho mwaminifu ambaye ni Jibril mwenye kupewa kazi ya wahi, ya wahi. amewakilisha kwa kazi hiyo ala qalbika litakuna min almunzirin wa hadha khitabu lirrasul sallam hii ni khitabu kwa mtume sallam kwamba kwenye moyo wako Qur'ani hii ikishaingia ikatulia kwenye moyo wako ili uwe wewe ni katika watu ni kuonya kwa kupitia hiyo بلسان عربي مبين أي لغة العرب أنه عربي أي لغة القرآن أنه عربي وهو أفصح اللغات kwa ulimi wa Kiarabu kilichokuwa wazi kwa ulimi au kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa wazi na fasaha sababu Qur'ani ndio lugha fasaha lugha ya Kiarabu ndio lugha fasaha kuliko zote ikawa imeteremsha Qur'ani kwa lugha hiyo wakala sallallahu alaihi wasallam innahu laqawlu rasulin karim sawa na Allah tabarak wa taala anasema hakika hii Qur'ani sawa ni maneno ya mtume mkarim maneno ya mtume mkarim ambaye ni nani Jibril alayhi salatu wasallam bi quwwatin inda ذي arshi ذي قوه اي mwenye nguvu kali ambayo ni Jibril eh? inda bil arsh makin bil arsh makin ni Allah tabaraka taala anayatoa maneno haya kutoka kwa Allah tabaraka wa taala mwenye arshi sawa iliyokuwa na cheo mwenye arshi iliyokuwa na cheo ay makin bimaana makana mwenye arshi iliyokuwa na cheo cha juu Firauna naam Maki yani Jibril a'tahu Allah quwwa Allah amempa nguvu wa a'tahu Allah makana Allah amempa cheo wa quraban minhu jalla wa ala na ukaribu wa qurban minhu jalla wa ala na ukaribu kutoka kwa Allah tabaraka taala kwa itakuwa dhi quwwatin inda dhil arshi makin mwenye nguvu Jibril inda dhil arshi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala makin mwenye cheo aliyepewa cheo hicho na Allah tabaraka wa taala katika tafsiri nyingine ama katika tafsiri nyingine dhil arshi makin ay arshi ni cheo katika tafsiri nyingine dhil arshi maana Allah tabaraka wa taala sawa makin bi maana Jibril aliyekuwa na makana na ukarimu kwa Allah tabarak taala mutain tamma amin mutain tamma ay tuti'u al malaika malaika Jibril anatiiwa muta ha muta anatiiwa muti mwenye kuti muta mwenye kuti kwa ni ismu maf'ul ni ismu maf'ul kwa mutai tamma ni mwenye kutiiwa na malaika thumma tena si hilo tu aminu amini ay aminu ala wahi lahi subhanahu aminu ay muaminifu kwenye wahi wa Allah tabaraka wa taala kwa bado aya zote zinaashiria kwamba maneno haya yanatoka kwa nani kwa Allah pamoja na kwamba maneno haya tunayaona yanaegemezwa kwa Jibril lakini yanaegemezwa kwa Jibril katika upande wa nini wa tablighi katika upande wa tabligh kwani maneno ya Jibril yaliyotoa kwa Allah Allah kamwaagiza Jibril amfikishie nani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Muhammad akapewa maneno haya ili aweze kuyafikisha kwa watu lakini maneno haya asli maneno ya Allah tabaraka taala asema hadhi ya wasafu Jibril hizi ni wasifu wa Jibril fahuwa aminun ala wahi Allah Jibril ni mwaminifu katika wahi wa Allah la yazidu fihi wala yankus hazidishi wala punguzi wa inna ma yuballighu kama tahammalahu anillahi jalla wa hakika anayafikisha haya maneno kama ambavyo alivyachukua kutoka kwa Allah tabaraka wa taala wazi na bado tuna tunaendelea tuna kuonyesha kwamba Qur'ani ni maneno ya nani ya Allah thumma qala tabarak wa taala wama sahibukum bimajnun wazi yani Muhammad sallallahu alaihi kwamba jamaa yenu ndugu yenu si mwenda wazimu ha? si mwenda wazimu anakusudiwa hapo ni nani ni Muhammad sasa kwamba anapokuwa anaeleza maneno kutoka kwenye kitabu cha Allah au anapokuwa anaeleza maneno ambayo yanaashiria masala ya dini na hukumu huyo jamaa yenu rafiki yenu si mwenda wazimu ndugu yenu si mwenda wazimu ha bimajnuni kama yakuluhu almushrikun nafa anhu aljunun kama jinsi wasema washirikina Allah tabaraka wa taala amekanusha huu mwenda wazimu wala qad raahu bil ufuqil mubin ay wala qad raahu ay raa jibril alayhi salam ala suratihi almalakia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril kwenye sura yake ile ya umalaika sawa walaqad raa mtume sallallahu alimuona Jibril raa Jibril alayhi salatu wassalam au alayhi salam ala suratihi almalakia raahu fawqahu bibathaa makkah alimuona juu yake katika eneo linaloitwa Batha katika mji wa Makka. Wazi? Katika eneo linaloitwa Batha katika mji wa Makka. Hapa katika hashia sawa anasema muallif akhrajahu al-Bukhari قال زر بن حبيش في قوله تعالى anasema Zaid bin Hubaysh katika maneno ya Allah tukufu fakana qaba qausaini au adna faauha ila abdihi ma auha yani haya maneno ya Zaid bin Hubaysh katika maneno ya Allah tabaraka wa taala yanaungana na maneno haya wala kadira ahu eh wala kadira ahu kwamba Jibril kwamba mtume sana alimwona Jibril katika sura yake ya kimalaika vile vile alivyoumbwa na Allah tabarak wa taala au faukahu bathamak akiwa bathamak bathama eneo ya katika mji wa Makka kwa anasema baada ya kumuona fakana kaba kausaina wadna ikaa baina yake mtume sallam na Jibril sawa ni kama umbali wa ncha mbili za nini za mshale au ncha mbili za mkuki au karibu sawa ncha mbili za za, za, za za upinde na ncha mbili za upinde au karibu sawa kwamba upinde ule unakuwa na ncha moja ya huku na ncha nyingine ya huku sasa baina ya mtume na Jibril ule umbali ilikuwa ni kama vile mmoja yupo kwenye ncha nyingine na mwingine yupo kwenye ncha nyingine sawa au karibu zaidi ya hapo na yuko katika sura gani ha? sura ya, ya, ya, ya, ya umalaika katika maumbile yake yale yale sasa katika maumbile yake yale yale na فأوحى إلى عبده ما أوحى أوحى إلى عبده ما أوحى الله تبارك وتعالى إيه، إيه، جبريل عليه السلام أكاوى من كرمشي وحي وليه لو تشوف الله إلى عبده إلى عبد من متوم صلى الله عليه وسلم وانان ها والله أيوه نمجى الله جبريل أكا لتوحي قمتوم قمتوم صلى الله عليه وسلم يعني أمبايا اليوم na akamweleza yale ambayo alimueleza sawa maneno haya maneno haya حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جبريل له ستمائة جناح sawa ibn mas'udi anaeleza anasema hadathana ibn asir nani zuru bin hudaysh sawa anaeleza ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama alimuona jibril akiwa katika maumbile yake ana mbawa 600 sawa alimuona jibril akiwa katika maumbile yake ana mbawa 600 Hii ni riwaya ya Imam Bukhari. Na riwaya ya Imam Muslim kadhalika na al-Imam al-Bukhari pia katika hadithi ya Aisha anasema Aisha zaka Jibril kana yatihi fi surati rajul Jibril alikuwa akimjia katika sura ya binadamu. Ngoja katika baadhi ya ya, ya, ya maelezo kwamba alikuwa akija katika sura ya sahabiyun jalil Dihya ibn Khalifa al kalb ambaye alikuwa na sura na, uso mzuri Jibril alikuwa akija katika sura wazi wa inma ata hadhihi al-marra Aisha anasema radhiallahu anha kwamba hakika mara hii alikuja fi suratihi lati sawaratuhu sawa katika sura yake ambayo Allah tabarak wa taala amemuumba fasaddal ufuka Jibril akawa ameziba nini anga Jibril akawa ameziba anga yani ma, ma, ma. maumbile Jibril makubwa kiasi ambacho ukawa hakuonekani mbingu ufuki yote anga lote limezibwa tumeelewana eh rahmusi muslim Qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema wa qawluhu ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin sawa na kauli Allah tabaraka wa taala kwamba Mtume SAW alimuona katika huu ufuku wa wazi eh, huu wingu huu wa dunia ambao tunauona sote sawa yani walaqad raa Muhammadu Jibrila alladhi ya'tihi birisalati 'anillahi 'ala surati allati khalaqaha Allahu 'alayha lahu 600 janah kwamba mtume alimuona Jibril Jibril ambaye ndiye aliyekuwa akimletea ujumbe kutoka kwa Allah tabaraka taala alimuona katika sura yake ambayo Allah tabaraka taala amemuumba wazi na alikuwa na mbawa mia sita e, eh, bilufuki lmubin ai albayi huu wingu unaoonekana wa dunia ambao uliokuwa wazi watu wote wanaona wa hiya ru'yatul ula allati kanat bilfatha ambayo ndio kule kumuona kwa mwanzo ambako kulikuwa ni katika alimuona katika maeneo ya fatha ambao tumesoma kwa juu wahiya almadhkura fi qawlihi allamahu shadidul quwa na ndio pia kulikotajwa katika maneno ya Allah tabaraka wa taala kwamba alimfundisha Qur'ani hii yule bwana mkubwa mwenye nguvu zilizokuwa kali dhumiratin fastawa aliyekuwa na maumbile yaliyokuwa mazuri na aliyekuwa amestawi wa huwa bil ufuqi ha al-a'la amestawi katika wingu wa juu sawa thumma dana fatadalla kisha akawa anasogea kidogo kidogo akawa anasogea kidogo kidogo samestawi amestawi huko juu chateremka lakini kila alivyokuwa akiteremka fatadalla tanaqasa hajmuhu kila akiwa anateremka lile jimbile lake linakuwa dogo sawa lile jimbile lake linakuwa dogo ninavyofahamika kwamba kitu kikiwa mbali unakiona katika jimbile dogo na, na kikisogea kinakuwa katika jimbile kubwa lakini kwa mtume na Jibril eh kila alivyokuwa akisogea tadalla anakuwa katika jimbile dogo na hii ni kutaka taslia yani kutaka kuingiza taslia katika moyo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ili aweze kupokea yale ambayo atakayoelezwa na Jibril alaihi salatu wasallam kutoka kwa Allah tabaraka wa taala katika maneno ya Allah tabaraka wa taala thumma dana fatadalla fakana aba kausaini au ajna shufta eh? ikawa umbali wa Jibril na mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa na umbali wa hizi ncha mbili za upinde au karibu zaidi kitu kilichofuatia hapo ni nini fa auha ila abdihi ma auha wazi akateremsha maneno ya Allah kwa mja wa Allah yale ambayo aliyotumwa na Allah tabaraka wa taala tunaelewana eh? yale ambayo aliyotumwa na Allah tabaraka wa taala na zimekuja katika baadhi ya riwaya ka tafsiri si kwa moja kwamba Jibril alayhi salatu wassalam pamoja na kwamba ah, maumbile yake ni, ni situmia janaha lakini siku hiyo ali kilicho, kilichofunika ule wingu wa dunia ni mbawa ni mbawa zake mbili ambazo azitoa kidogo Lakini makusudio ni nini katika hili? Makusudio ni nini? Makusudio ni kuegemeza maneno ya Allah kwa Allah kwamba Allah tabarak wa taala anasifika na sifa ya nini ya maneno umeelewana katika dhati yake Allah tabarak wa taala anaongea lakini pia katika sifa zake za, za vitendo Allah tabarak wa taala anaongea kwa sababu sifa za Allah zinagawanyika sehemu mbili sifatu dhatia au sifatu yesh fiilia kuna sifa za dhati ya Allah na kuna sifa za vitendo vya Allah tabarak wa taala sawa kwa katika sifa zake ya Allah tabarak wa taala Allah takallama azala Allah aliongea wala yazalu yatakallam na mpaka sasa anaongea sawa hiyo ndio sifa ya dhati Allah kwamba ni nani ni mutakallim lakini min haythu ahadi al-kalam sifatu fi'liya kwa kuzingatia yale maneno eh, neno moja moja au maneno sehemu ya maneno Allah ambayo yamekuwa yakija kwa miaka ishirini na tatu eh? kwa miaka ishirini na tatu yakishuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mletaji wa maneno alikuwa nani ni Jibril alayhi salatu wassalam mpaka Qur'ani ikawa imekamilika hii ni sifa Allah tabarak wa taala ya vitendo صفات الله تبارك taala vitendo kama anaongea na kutaka atakalla masha matasha au kaifa sha muda unaotaka na anavyotaka Allah tabaraka wa taala naam anasema Sheikh Fauzan بالافق يعني انان samaa ha ra'ahu ru'yat 'ayan katika mawingu ha, ambapo Mtume sallam alimuona jicho la la wazi jicho la wazi thumma qala thumma qala jalla wa ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra insha Allah akasema katika sura an-najm